بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكاتا إسان مكة صحابة وجين برسن دب النجرة أكاسما بيئة العقبة قريشي ويتا رقيت اللي وان هجتمي فيه أكاتا رسول ربي إتي بيئة العقبة yookaan ahadii isan godhaniitiin ummata Qureeshii odoo isiin hin argin geessaniitiin ummata nagayaan biraa galchanillee hubanneetiin jirra. Kanatti suudhaan wanti nu barannu insha Allah godaansa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka sahaabaan gara Madiinaa godaantu ee maran jalqabna. duuba warri madiinaa eega madiinaatti galeen booda madiinaan haga tokko nagaya qabdii nagayaan turte e, madiinaan nagaa hin makka nagayaan arganne akkasumatti rakkoon makkaa sun itti fufe dura taa'onni qureeshii eega islaamni yookaa ummanni muslimtoota garaa jalaan walii galaniitiniin islaamummaa bal'ifachuu hedan jechaa dhagayaan haalaan itti hammaatan haalaan itti jabaatan itti jabaatanii sahaabaa isaan miinaaniin rabbiin keenya subhaanahu wata'aalaa rasuula rabbii eemaree akkasuma mu'mintoota warra makkaan jirullee gara madiinaa akka godaanan eemare namni hundinuu namni godaanuu danda'u akka godaanu jecha rabbiin keenya beeksise rasuul ofii Inumaa akka godaanuu danda'u qofa odoo hin tahin godaanuun dirqama jechaa isaanitti beeksise. Namni laafaan, namni jabaan, hiyyeessi, dureessi, dhiirti, dubartiin, gabri, bilisni kulli muslimtootaatu godaanuu qaba Madiinaatti jechaa Rabbiin kenna dabarse. Maaliif jennaan Madiinaa kanatti waan guddaatu dalagamuu heda mashruucni guddaan. Kagartanii eh, humna nama hedduu barbaachisu jechu. maqaan eh, waan sanii maal yoo jenne mashruuca sanii ummata islaamaati jechuu akka ummanni islaamaa raahaa gootu dawlaa islaamaa ijaaruudha jechu madiinaatti haala kanaan hijiraan jalqabamte yookaan godaansi jalqabame gara madiinaa godaansa jechuun kunii waan laafaa miti akkuma san waanuma beellama walii seenanii xalayaa qofaan barreessaniitiin hin dhiisan qofaa miti. Akkasuma waan gartanii biyya dureettii durummaa isii namaa kennuudhaaf beellama namaa seentuu miti. Hijiraa jechuun ganda ofii ka keessatti dhalatan, ka keessatti guddatan, ka ijatti banatan, maallaqa ofii horoo keessatti dalagatan, dalagaa ofii dhiisanii yaadannoo garaagaraa ka biyya keessatti dabarsan san kan hunda keessa qullaa bahanii deemudha. Hijiraa jechuun nama mushriktoota ka diinal islaamiin dura dhaabbatuun loluudhaaf qophaa'uudha. Jaziiraa Arabaa keessatti inumaa'uu dachii duniyaa gubbaa nama jiru hundaanuu yoo inni diin dura dhaabbate loluudhaaf qophaa'uudha. nama gurraachaa fi diimaallee nama diinan islaamiin balleessuu barbaadu irraa dhoorguudhaaf qophaa'uudha. Hijiraa jechuun akkana. Hijiraa jechuun dheefaa miti. Hijiraa jechuun of qopheessuudha. Waan jajjabaaf of qopheessuudha. Waajiba gurguddaa baachuudhaaf of qopheessuudha. Namni gariin hijiraa wayita jedhamu dheefa siha. Dubbiin dheefaa miti jechuu. Dubbiin qophiidha. duuba rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam nama ni eemaranii godaansatti eemaranii ufii ammootinuuyyuu hin godaanne rasuulli ni eegan maaliif jennaan yaanni rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam lubbuma ofiitiin dheessanii nama jalaa bahuu miti haaluma ofii mijeeffachuu miti yookaa horoma ofii bootaa qabsiifachuu miti wanti rasuul rabbii yaadan sallallahu alaihi wasallam haalli mu'mintoota raahaa argachuu mu'mintoonni nagaya argachuu muhaajirtoonni bakkitee qubatan argachuudha wanti kun hojiin rasuulaa kun nama dura taa'anii nama ogganuu jechuun quufaa miti jechuun barsiisa itti gaafatama guddaadha amaanaa guddaadha jechuu nu barsiisa rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam cufa muslimtoota iyyuu warra makkaan jiru godaanaa jedhaniin makkaan qofaa miti namni muslima ta'e dachii duniyaarra ka jiru hundinuu akka godaanu jedhan godaanuu qaba jechuu gara madiinaadha nama rasuuli rabbi keessaa baase malee nama rasuuli rabbi taa'e jedhee keessaa foohe malee hundi namaatu godaanuu qaba haalli godaansaa gara madiinaa tahe kuni haala godaansa gara habashaatti taheen garaagarummaa qaba maali jennaaniin cufti muslimtootaatu wayii gara habashaa godaanani gara madiinaa warri godaane immoo muslimtoota hunda akkasuma haalillee wal dhaba ka ka habashaadha warri habashaatti godaane lubbuma ofiitiin nagah bahuu barbaadan akka islaamummaan hundeen lafarraan buqqifamne jechuu makkatti rakkannaaniin ufii achi keessaa yaa'an jechuu nagahaaf. Mootummaa Habashaatti dhaabna jechuu miti wanni Habashaatti godaananiif. Muslimtoonni Habashaatti kolugaltummaa argataniituma mootii adlii kanama nama hin miine bira taa'uudha. Warri Madiinaa ammoo wanti irraa hajamamu dawlaa Islaamaa dhaabudha jechuu Akka Madiinaan markaza taatee isiniin achirraa hoogganamtu. Madiinaan uummanni islaamaa dawlaa itti dhaabbachuudhaaf haala mijoo qabdi jechuu faallaa Habashaadha. Habashaan hin mijoytu dawlaa islaamaa itti dhaabuudhaaf. Maali jennaan waan guddaattu jira wanni Habashaatti dawlaa islaamaa dhaabuu nama dhoorgu. Fakkeenyaaf lugaan wal dhabuun loqoda garaagaraa jiraachuu akkasuma aadaa garaagaraa qabaachuu akkasuma nagaya argatanii isaan ufumaa nagaya argatan malee haalli isaanii mijaahee dawlaa islaamaa dhaabuu hin danda'an. Habashaatti wanti isaan itti hirkatanii jiraatan namicha tokkochaa qofa. Najaashiidha sunu rahimahullahu ta'ala. Mootii namni biratti hin miidhamne jechuu nama nama miidhuun dhiisu inni miidhaan ima jirtii isatu tun dhiifne malee nama namni biratti hin miidhamne. Garuu muslimtoonni madiinaatti ammoo dhaabbachuu danda'an jechuu nama tokko qofaa miti namni isaan itti hirkatan madiinaatti ansaara nama baay'eedha ansaarri warri madiinaa jaalalti rasuula rabbiitii fi jaalalti diinaa mana mara seentee jirti jechuu yoo xiqqaate fikiraa islaamummaa tana namni hunduu qeebalee dhagahee gurraa qaba jechuu kanaaf hijiraan gara madiinaa yookaan godaansi gara madiinaadhaa nama baay'ee tuuta tuuta ta'aniitiniin yookaa gartanii godaanuu dandahame jechuu hijiraan haala kanaan godaansii gara madiinaa argamee insha allah darsi itti aantu irratti eenuti dura godaanee fi eenuti itti aanee walii dubbanna وجزاكم الله خيرا